gaurko proiektuan egia da ez dutela gehiago egiten eh, edo ez dutela gehiago argiki bederen ateratzen printzipi hori departamentu bakots hauzitegi eh, bat baina kezka beti hor dago zenta erana eh, baita alere naiz eta printzipi hori aplikatuko usten dela hauzitegi bakotxetko zuzendari edo lendakariei eta bereziki hemen gure departamentu kotz litake paueko dei hauzitegiko zuzendarieri negoziat ikertzea edo ikustea arloak nola banatzen alkolitazken bi hausitegien artean. Adibide bat eh, hartzeko, simple-simplea, familiako asuntoak adibidez eh, bai honan atxiki, eraikuntzako arloa pauerat igorri, bon, adibideak dira, eh, ez da deusolakorik mementoan argi ateratzen, baina horrek kezka bizten da guretzat horra du, zenta nola usten aldira hausitegiko e, buruzagi horiek, e, gauza lahiak erabakitzen